Wat gou iemand langs je se hande. Ons sê altyd so baie keer maar God is liefde en en ons moet eintlik liefde uitleef. Een Deel van liefde is ook om een beetje affection te wys. Nee, so gee sommer net vir die ou langs jou net so lekker Jesus squeeze in je hand. Nee, niks awkward nie. <laughs> niks awkward Kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Sjoe, papa, dankie net vir hierdie aand hè. Dat U vanaand hier teenwoordig is in Heilige Gees. Ek wil vra dat U kom neerdaal. Here, kom raak ons vanaand aan, Here, kom werk vanaand in ons. Here, gee vir ons hierdie passie vir U, Here, wat nie weggevat sal kan word nie. Heilige Gees, kom werk in ons. Here, kom breek vir ons vanaand U woord oop. Here, kom breek vanaand vir ons die koninkryk oop, Here, en gee dat ons vanaand eindelik sal opkyk en sê, "Maar wow! Kyk hoe awesome is ons God. Kyk hoe groot is hy. Kyk hoe liefdevol is hy. Here, dankie vir vir elkeen wat vanaand hier is. En dankie dat ons net so in die teenwoordigheid kan soek. Geef ons meer. Here, ons is reg vir meer. Geef ons nog. Geef ons meer. En ons dankie daarvoor, Jesus. In U naam alleen. Amen. Amen. Dankie, julle kom maar sit. Julle kom maar sit. is uh, is altyd vir my so lekker om te preek. En in hierdie diens van dit voel vir my ek praat met 'n klomp mense wat ek ken. Nou, ja, dis soos ek praat met my vriende. En uh en wanneer jy met jou vriende praat, is dit eintlik nie 'n preek nie. Wat? Dis amazing. Maar wat ehm uh, wat baie lekker is van hierdie manier van praat is dat niemand kan terugpraat nie. <laughs> so dis net amazing. Dis net amazing. Ehm um, Ja, 'n paar eh, 'n paar amazing goed het in die week gebeur. Ons ons het Vrydag so 'n bietjie gaan gaan uitreik en uh en die twee dudes ontmoet wat so sculptures met hulle hande maak. Soos van scratch af. Ek sê, "Who does that?" Maar it's beautiful. Uh, en en hulle probeer al iets van hierdie talent van van God wys, nou uh, die die creativity van die creator. En en daar is amazing stuff en 'n uh, en 'n ander ding wat in die week gebeur het en jy sal dit nie glo nie. Dalk sal jy <laughs> ek hoop dit is nie so nie. Ehm um, ons het 'n uh, eh, of ek het vir die vir die eerste keer in 'n paar maande actually 'n gym gejoin. Dis hoeg. Go health, ja. Yeah. <laughs> en uh ehm um, ek sien twee interessante goed. Ja, nou, die die ene is soos gym is regtig harde werk. <laughs> soos ek kyk na die gewigte en dan water in my mond want ek slaai dit asem. Awesome. Dis net belaglik. <laughs> en uh, en saam met dit nou uh, nou nou doen ek die Woensdag leg day, né? Uh, never skip leg day. <laughs> As jy leg day skip en lyk jy soos crew van the speakable me. <laughs> Jy so puff daar bo en so klein onder. Ja. Tiny bene. Maar uh, in daardie geval en uh, ek dink aan hierdie ding nou. As jy if you skip leg day, nou dis amper so goed as wat jy prayer day skip. Right, want want wanneer jy bid, dan bring dit balans in jou lewe. Nee, dis asof jy geestelike spiere begin bou vir die goed wat God vir jou voorlê. Nee, vir die vir die pad wat jy stap. So so twee dinge, never skip black day en never skip prayer day. Die tweede ding wat ek wat ek daar sien by die gym, en dit is my ongelooflik. Daar's hierdie boksak. Ja. En elke nou en dan dan sien jy iemand se aggro kant wat daar uitkom. Dit is so. Ja. En uh Regtig amazing ding. Daar was 'n stadium 'n vrou wat daar op die vloer lê en sy boks hierdie een sak, maar sy slaan hom so hier onder deur. En sy raak nogal kwaad. <laughs> sy sê: "Ag, gaan jy kry." <laughs> Nou weet ek nie wat deur haar kop gegaan het nie. Ek dink soos in haar kop was: "Ek haat jou, ek haat jou, ek haat jou." En ek sê: "Ek stap net ver om." <laughs> Moenie opstaan nie. maar uh, Maar die insyn ding is ek ek wonder toe maar wat gaan aan in haar lewe. Dit sê so aggressief te kere gaan in 'n gym waar mense vir jou kyk. <laughs> en uh en sommer dit wonder ek maar wie van ons het al so gevoel? Wie van julle het al gevoel soos I'm going to get you man. Soos as ek jou sien in die pad gaan ek jou omry met my kar. Hè? Het jy al so gevoel? <laughs> of dalk is jy so 'n bietjie meer subtle aggression. Nee, dalk is jy so 'n bietjie meer subtle in dit. Jy sê jy staan op daai derde verdieping en jy kyk so as jy onder verbyloop gaan ek hierdie baksteen skop en net wegloop. <laughs> ja, partykeer is ons so kwaad vir mense. So kwaad vir staf, so kwaad vir die regering. Ag, dis was malema. Nou en dan word die hele braai 'n politieke gesprek. Of 'n eh, of as daai ref Saterdag 'n offside geblaas het voor die paal in die laaste 2 minute. Was dit chaos. <laughs> Soos ons het sy vliegtyg afgeskiet het. <laughs> Baie keer het ons hierdie aggression, maar dis nie net teenoor mense buite nie, nee, dis ook teenoor onsself. Baie keer is ons so kwaad vir onsself, verstaan wat ons doen, nou dat jy dat jy eintlik nou dan sukkel om jouself te vergewe en jy begin jouself punish. Nee, jy begin jouself eintlik slaan van binne af. Jesus man, hoekom doen jy dit? baie keer doen jy goed en jy sê jy's maar klein ek so skaam oor die goed wat ek doen. So ek wil nie regtig hê iemand moet naby my kom nie, want dan gaan hulle sien wat regtig hier binne aangaan. En wat er nadat begin gebeur is ons begin daai gevoelens wat binne in ons is projekteer na God wat buite ons is. So ek kry skaam vir myself en daarom dink ek God kry skaam vir my. Ek is kwaad vir myself en daarom dink ek God is kwaad vir my maar God is liefde. God is liefde. Man, God skrik nie vir sonde nie. Dis nie asof hy daar staan en dan imagine hierdie scenario. Nou as jy by die skool, fees by die werk, whatever, en uh, en iets gebeur, kom ons sê jy slaan jou vinger raak met 'n hamer. Ja, en jy sê, "Ag, hondjie." Terwyl jy hom slaan. Nee, iets anders gaan uitkom. Right, maar imagine nou, dis 'n verskriklike woord. En God staat op en hij zegt, "Oh, o, eh, eh, not this one." <laughs> Imagine God skrik voor sonde. Of hij zegt, "Mhm. Mm jy het alweer so dag gehad." Nee. ga ze een bietjie in jou God is niet goed God is liefde. Nee, God stapt samen met ons. God uh, krijg een mooi beeld. God eet eintlik ons sonde op vir breakfast. Imagine hierdie. Jy doen hierdie klomp staf. Nou en wat doen God daarmee? Hy vee dit vir ons weg, maar hoe doen hy dit? Hy doen dit deur sy bloed. Maar ek, ek picture dit as hierdie buffet van sonde wat voor God lê en hy eet alles op. Hy raak nie versadig nie want hy wil hê jy moet ontslaa raak daarvan. So so hier is hierdie buffet voor hom en hy kyk so 'n bietjie en hy sê: "Ah, hier's vandag 'n vloekpastytjie." Dis 'n groot woord. En hy eet. Of ehm um, of ek kyk so 'n bietjie en hy sê, "Mhm, mm daai 10 rand, jou ma se beursie." Mhm. Mm ek sal dit eet as 'n steeltertjie. Nee, en hy eet die tertjie. Of of as jy regtig 'n swak dag gehad het vol sonde, nee, dan is dit amper soos hierdie multi-layered karamelkoek van sondige begeertes wat voor God sit. En hy sê, "Ek eet hierdie koek vir jou." En hy eet alles stukkie vir stukkie op. Ek dink die enigste ding wat nie sonde het nie is 'n braaibroodjie. Braaibroodjies is amazing. <laughs> maar, maar God eet ons sonde en dan lekker die bord uit. Nou hy maak seker daar's niks van dit niks van dit in ons lewe oor nie. Hoekom? Want God is liefde. Sê gou vir een langs jou, God is liefde. So 1 Johannes 4 vers 8 sê hierdie: Wie nie liefde het nie, kom straal weer. 1 Johannes 4 vers 8. Dankie. Skus, ek het so 6 slides geskiep, so ek is jammer. Nou <laughs> sê 1 Johannes 4 vers 8: Wie nie liefde het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Dis amazing. Nou God maak jou dan dan kyk hy na jou en hy en hy wys jou so vir die engele en dan sê hy soos wow kyk hoe mooi is hierdie God het nog nooit iemand gemaak dat jy daar voor die engele gaan sit en dan terwyl hy na jou kyk is hy soos oeps <laughs> oe eh, eh. <laughs> God sê nooit oeps nie God maak nie junk nie hy maak net kinders sien omdat ons in sy beeld geskep is is jy perfek in God se oë God kyk nooit na jou en dan en dan kyk hy na jou uit hierdie oë van van boosheid en sonde soos wat die wêreld na jou kyk nie God kyk na jou vanuit die oë van goddelikheid en heiligheid en heiligheid beteken om afgesonder te wees vir God so dis asof God hier in die middel staan van jou van jou menswees nou en aan die een kant toe trek hy jou mens en aan die ander kant toe trek hy jou sonde en hy sonder jou heeltemal af vir hom hy vat jou weg van die sonde af hy sonder jou letterlik weg van die sonde af sodat jy net goed en skoon en rein voor hom kan wees. Dis amazing. Hy sien jou uit die oë van heiligheid. Maar hy sien jou nie net so nie. Hy trek jou nie net weg van sy sonde af nie. Hy hou jou van jou sonde af nie. Hy hou jou in die plek van heiligheid en hy begin jou al hoe meer heilig maak soos wat hy heilig is. Nou 1 Petrus 1 vers 15. Wees heilig want God is heilig. Droomlik as ons in sy teenwoordigheid kom, dan trek hy ons alle meer. Alle meer na hom toe. En alle verder weg van die sonde af. Hy eet daai goed op. Hy kyk nie terug na dit nie. En dan sien hy ons deur die oë van heiligheid. God kyk nooit na jou en hy sien jou soos jy is nie. God sien jou soos wat jy kan wees. So God sien jou nie as hierdie sondige satanis nie. OK. God sien jou as die heilige, volmaakte, perfekte, so wit so sneeu, vlekkelose kind van hom. And that's beautiful. And that's beautiful. Dit is eintlik so mooi. En God se teenwoordigheid kry ons sy heiligheid. Ons hoef niks te doen nie. Al wat ons doen is ons gaan staan naby God En die oomblik as sy skaduwee oor ons val, sy teenwoordigheid oor ons val, dan begin hy hierdie sonde van ons aftrek en ons begin in sy heiligheid ingaan. Want sy teenwoordigheid is sy heiligheid. En dan eh, en dan wat hy doen, is hoe meer ons in sy teenwoordigheid in sy teenwoordigheid kom, hoe meer ons in sy heiligheid kom, hoe meer vra hy van ons, maar hou aan kies vir dit. Moenie teruggaan na die sonde nie. Daai is 'n ashoop. Amper gebruik ek 'n woord wat hy moes eet <laughs> van rabbies. Moenie teruggaan na die sonde nie. So hoe meer ons in die heiligheid kom, hoe meer sê hy, maar kies vir my heiligheid sodat jy meer daarin kan kom en meer heilig kan word. En dan op 'n stadium word dit in die siklus van heiligheid. Hoe meer ons kies teen die sonde en hoe meer ons kies vir hom, hoe makliker word dit om te kies vir hom want ons wil meer by hom wees. Kom in sy heiligheid, kies vir sy heiligheid en jy gaan meer van sy heiligheid wil hê. Hy maak ons vlekkeloos. Hy maak ons so wit soos sneeu maak ons heilig. Sonder sonde. Baie keer sien ons onsself as die mense wat stap verkeerd doen. Maar God kyk nie na wat jy doen nie. Hy wil net weet of jy hom ken. Sê gou vir een langs jou, wees heilig. Nog 'n amazing deel van heiligheid. Wanneer ons wanneer ons heilig leef, nê, vlekkeloos sonder sonde, dan weerspieël ons die glorie van God in die wêreld. Nou, ons weerspieël iets van God in die wêreld daar buite en dan leef ons eintlik in ons skepingsdoel. So waarvoor is ons geskep? Kyk gou hierdie, Jesaja 43 vers 6 tot 7. Jesaja 43 vers 6 tot 7. Ek sê vir die noorde: Gee en vir die suide moet hulle nie terughou nie. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af, elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Ek kyk hierdie laaste deel daar. Hy sê elkeen wat ek geskep het tot my eer. Dis hoekom ons gemaak is. OK, dis hoekom jy op aarde is. Jy is geskep vir God se eer. Jy is geskep vir sy glorie. Wat beteken dit? Nou, sy glorie, God se glorie, God se eer, nou is die heerlikheid, die skoonheid, die glans van God. Wat beteken dit? opgesom. Dit beteken die beauty van God. Ons is geskep om vir die wêreld te wys hoe mooi, hoe beautiful God is. Imagine hoe mooi is God. Mag dit jou oë. Mag dit jou oë. Imagine jy sit op 'n hemel voor God. Hy smile vir jou. En soos wat hy na jou kyk, is daar die lig wat uit hom uit skyn wat so helder soos die son is. Nou die warmte van daai lig tref jou. En al wat jy wil hê is meer en meer en meer van dit. Daar's kleure rondom die troon. Hy sit op hierdie troon. Daar's kleure rondom dit wat jy nog nooit gesien het nie. And it's beautiful. En dan sê hy vir jou, my kind, kom sit hier op my skoot. Kom sit by my. Imagine that. Maak weer op jou oë. Maak weer op jou So God is so mooi dat die Bybel sê dat dat die engele 'n derde vlerk het. Dat die engele 'n derde vlerk het om hulle oë toe te maak om te keer dat hulle hierdie beauty van God sien want is te oorweldigend. Kyk gou na die mense rondom jou. Imagine as jy na iemand kyk en hulle is so mooi dat jy flou val. Jy sê, "Ha." Ah. Dis hoe mooi God is. Dis hoe amazing hy is. Sy stem is soos die die water van die see. Nou Openbaring sê dit klink soos donder weer wanneer hy praat. Imagine that. En hy wil ons gebruik om hierdie mooiheid van hom vir die wêreld te wys. So hy skep ons in sy beeld. Dan sê hy: "Leef tot my eer. Wys vir die wêreld hoe mooi ek is. Hoe doen ek dit?" Leef net actually as 'n kind van God. Jy dra die beeld van God. Wys dit net vir die wêreld. As iemand na jou kyk, dan moet hulle God sien. Partykies sien hulle pasie of twee, maar dis oukei. Okay. Ja. As hulle jou sien, moet hulle God sien. Die heerlikheid, die glorie, die beauty van God, want jy is sy meesterstuk, jy is geskep in sy glorie en jy is geskep vir sy glorie. Maar partykies gaan ons 'n bietjie van die pad af. Wie van julle was al so 'n bietjie van die pad af? <laughs> Nou, dit sê 'n paar, dankie. Dis 'n paar van ons wat baie heilig is. <laughs> Maar almal van ons het al eers iets gedoen en dan sê jy soos, "Man, why did I do this?" En dis juist vir die liefde van God inkom. Sien, ons is geskep vir sy glorie om sy glorie in die wêreld te wys, maar baie keer leef ons asof ons actually nie die glorie van God in ons het nie. En dis dan wanneer hy ingryp sien hy's lief vir ons soos ons is, maar hy's te lief vir ons om ons te los soos wat ons is. So hy verander ons. Hy gryp in en hy doen dit deur hierdie goed. Ek gee vir nou drie goed opgooi. Deur ontmoeting, deur verlossing en deur versoening. So God gryp in, hy ontmoet ons soos ons is, hy verlos ons om te wees soos hy is en hy versoen ons om te weet waar hy is. OK, hy ontmoet ons soos ons is, hy verlos ons om te weet soos hy is en hy versoen ons om te weet waar hy is. Baie belangrik. Maar doen dit waar jy nou is. God wil nie jy moet na 'n funky kerk toe gaan om hom te ontmoet nie. Hy kan jou sommer daar kry waar jy sit en PlayStation speel. Dis ook oukei. Okay. Ja. Waar jy is. En uh, ek wil hê mag jy julle Bybel soet, die wat Bybel sê het. Plaag gesaam my na Johannes 8 toe. Johannes Johannes 8 van vers 1. Johannes 8 van vers 1. Dit gaan ook op die bord verskyn. So dis 'n mooi verhaal. Ja, ons is geskep vir die glorie van God. Partykeer gaan ons van die pad af, maar hy gryp in, hy ontmoet ons, hy verlos ons, hy versoen ons. En in hierdie verhaal sien ons iets hiervan, die genade van God. Johannes 8 vanaf vers 1. Dit sê hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op owerspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het hom gesê: "Meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy owerspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar wat sê u?" Dit het hulle gevra om hom uit te lok sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou en om, om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê: "Laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eers 'n klip op haar gooi." Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin weggeloop. Die familiehoofde eerste en Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra: "Mevrou, waar is hulle?" het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie. Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Ons lees net oor. Dit is eintlik so mooi. Nou, hierdie Fariseërs, hierdie hierdie ouens wat eintlik die Bybel baie goed ken, kom by Jesus. Nou, Jesus het jy gesien wat hierdie vrou gedoen het? Nou kyk al hy's van sonde, sy's 'n prostituut. Wat gaan jy aan doen? Jou woord sê jou woord sê sy moet gestenig word. En wat doen Jesus? Ek ek love dit hoe slim Jesus is. Raak partykeer as 'n mens goed in die Bybel lees en sê Jesus, how did you think of this? Dan sê net soos ek is God. So, okay. What is beautiful. Hy praat nie terug met hulle nie. Nou baie van ons as mense jou begin aanvat, wat is die eerste ding wat jy doen? Jy praat terug. Soos nee man. Maar Jesus doen dit nie. Jesus sak op die grond. Hy buig vooroor en hy begin skryf. En dit is so beautiful. Ek dink ek dink Jesus was opgewonde. Hy begin hy skryf op die grond en ek dink hy dalk so opgewonde dat hy weer opstaan en hy sê maar is so sien julle daai? as as een van julle skoon geweet het, gooi maar die eerste klip. Gooi die eerste klip. En dan en dan sak hy weer af en hy skryf 'n bietjie verder. En terwyl hy daar op die vloer is, imagine hierdie geluide. Begin die klippe val. Een vir een. Laat die ouens hulle klippe val. Hulle loop, hulle draai om, hulle loop weg. En dan sê hy vir die vrou, ek hou dit nie meer teen jou nie gaan en moenie meer sondig nie. Maar kyk hoe mooi is hierdie. Jesus kom na hierdie vrou toe. Jesus ontmoet haar soos sy is, waar sy is. Hy sê nie eers vir haar, weet jy wat, jy's so 'n bietjie sondig, vra om vergifnis en dan gaan ek na jou toe kom nie. Nou baie keer ons het ons hierdie idee van God dat ons eers moet vir vergifnis vra voordat ons met hom kan praat. Nou jou gebed as jy klein is begin, Here, vergewe al ons sondes sê nee, ek ontmoet jou soos jy is. Hy ontmoet haar daar. Sy's besig om vermoor te word vir haar sonde. Maar Jesus kyk nie om nie. In daardie oomblik sien hy haar nie as 'n sondaar nie. In daardie oomblik sien hy haar as 'n heilige, skoongewaste kind van God nog voordat sy 'n kind van God geword het. Nog voordat sy hom leer ken want hy sien haar nie soos sy is nie, hy sien haar soos sy gaan wees. And man, dis 'n beautiful deel van God. Dan staan hy nader. En kyk hoe mooi is dit. Die vrou staan voor hom, hy staan nader. En die oomblik wat sy in sy teenwoordigheid inkom, begin die proses van heiligheid. Hy begin haar separate van haar sonde af en hy begin haar heilig maak En dan doen hy een ding wat eintlik onwettig was in daai tyd. Hy buig af en hy begin skryf op die grond. So hy buig letterlik af. En hy begin skryf. Baie mense dink dat dat Jesus die die sonde van die mense rondom hom neergeskryf het. Maar Jesus is nie 'n aanklaer nie. Jesus is nie iemand wat vir jou shame oor jou sonde nie. Jesus is lief vir jou ten spyte van jou sonde. So hy sit nie daar en skryf hulle sondes neer nie. Wat hy waarskynlik gedoen het is hy het die waarheid oor wie hulle is begin neerskryf. Hy het gekyk na sy woord, na sy beloftes, na sy liefde en begin skryf wat elkeen van hulle vir hom beteken. Dan kyk hy op na die vrou. En die en die Grieks gebruik hierdie woord, dit sê koopto. Koopto. Hy het gebuig met sy kop vooroor. Hy het gebuig met sy kop vooroor. Nou in die in die antieke tye was vrouens niks. Raak jy het niks beteken as jy gebore was as 'n vrou nie. So vir Jesus om voor 'n vrou te buig was onwettig. Jy gaan gestenig word, jy gaan doodgemaak word as jy hierdie ding doen. En wat van 'n prostituut? Maar Jesus kom reverse dit. Jesus buig voor haar, kop onderste bo. Hy sak lades wat sy is kyk op na toe. Ek kan net imagine wat daar gebeur het. Daai oomblik toe hy laer sak as wat sy is, het hy eintlik vir haar kom sê, "Maar ek is hier om jou te dien. Ek is nie hier om jou te oordeel nie. Ek is hier om jou te verheerlik voor my Vader. Ek is hier om jou eer te herstel in die samelewing. Ek is hier omdat ek jou liefhet met alles in my." Hy sit voor hulle. dan staan hy weer op. En dan 'n tweede keer doen hy dit wat onwettig is. Hy sak weer af. Hy sak weer af. En in 'n oomblik wat hy afsak en vir haar die eer bring, verhef hy haar bo almal wat rondom haar staan. Hy sak laer as wat sy is sodat sy hoër kan wees as enige iemand wat rondom haar is. sien want as God voor jou kom buig, dan sê hy vir jou ek dink jy is semi belangrik ek dink jy's nogal belangrik en ek is lief vir jou net soos jy is so hy bring hom voor die vader imagine dit hy kyk op hy bring hom voor die vader volmaak vergewe volkomme deel aan al die lewe wat hy kan gee. Sy is heilig gemaak. Al haar sonde is weggewas. En hy bring haar as 'n heilige offer voor hom. En eintlik wat hy doen is deur op te kyk na haar, sê hy vir die Vader: "Kyk, hier is my kind. En ek het jou so lief. En ek wil hê dat jy haar ook moet liefhê." Jesus offer alles op Jesus offer alles op dat sy alles kan kry. Hierdie ouens drop, hulle laat val die klippe en hulle loop weg. En en ek is oortuig dis omdat Jesus gekom het en ons skepingsdoel binne na herstel het het alles kom wegvat wat ons seer gemaak het, al die oordeel, al hierdie goeders. Hy stel haar voor, hy verhef haar bo homself as 'n heilige offer voor God en dan kom herstel hy haar in haar skepingsdoel om die glorie van God vir die mense te wys. Net so tuig tog van dat iets wat in Moses gebeur het met haar gebeur het. Moses gaan op na die berg toe hy encounter vir God en dan skyn die lig van God so helder uit hom uit dat die mense bang raak wanneer hulle hom sien. Imagine as die glorie en die lig van God so in hierdie vrou begin skyn het dat mense haar nie meer begin sien het, nie meer gesien het as 'n prostituut of hierdie slegte owerspel vrou nie, maar dat hulle haar begin sien het as 'n kind van God. Imagine as die lig so helder uit haar uitgeskyn het dat hulle na haar kyk. Sê maar, wow. Kyk hoe mooi is jy nou. Hulle kan nie anders as om weg te loop nie. Want hulle sien glorie van God in haar. That is beautiful. So Jesus gee sy reputasie op. Hy buig voor haar sodat sy haar reputasie kan terugkry. Hy verhef haar bo alles. Niemand het gedink hy sou dit kan doen nie. En sy kry lewe en ou oh man kry sy lewe. Jy kan nie Jesus encounter en dieselfde bly nie. Jy kan nie Jesus encounter en dieselfde bly nie. Sy liefde en sy glorie is te veel. En dit is so lekker. Partykeer, partykeer is dit wat Jesus doen so goed dat dit eintlik onwettig is. Jesus, maar hierdie kan nie wees nie. Maar dit kan wees want dis ons God. Ons God is liefde. Ons God is goed. Ons God is genade. Ons God wil vir jou lewe gee en hy wil jou verlede wegvee. Hy gee vir ons alles. Hy herstel hierdie vrou se identiteit as kind van God tot sy glorie. En dis genade. En ek wil afsluit met hierdie. Dit is genade. Jesus encounter haar. Sy het nie kerk toe gekom nie. Jesus encounter haar. En so baie ouens in die Bybel sien ons Jesus kom na hulle toe. Hulle stap nie na hom toe nie. Ja, daar's kere wat ouens op na hom toe gaan. Maar Jesus encounter jou waar jy is en hy verander jou net daar. En dis genade. Hy doen al die werk en ons hoef net te kies. Hy sê kies jy die lewe of kies jy die sonde? Kies jy heiligheid? Kies jy 'n nuwe identiteit? En ek dink in 'n mate staan hy daar en hy sê kies my. Genade is die Griekse woord charis. En dit beteken hierdie. Charis beteken hierdie. Kan hy nie opkom nie. OK. Blykbaar kan hy nie opkom nie. Ehm um, charis beteken hierdie. Dis vier goed. Dis kindness, favor, joy and thankfulness. Ah, dankie. Hyster. Kindness, favor, joy and thankfulness. Soos 'n gratis geskenk van kindness wat God teenoor jou bewys. Goedhartigheid. Hy doen jou 'n favour. Hy doen jou 'n favour. Jy verdien dit, maar hy doen dit in elk geval. Jy kry joy, want jy kry lewe en oorvloed. And it's so good. Dis so lekker om die Here te dien. Ja. En saam met dit kry jy thankfulness, dankbaarheid. So kindness is wie hy is, favour is wat hy gee, wat hy doen, joy is wat jy kry en thankfulness is wat jy gee. En dit kom in worship. Imagine gou hierdie. Hierdie vrou sien hierdie genade van God wat voor haar buig. En wat sou haar eerste reaksie daarna wees? Om ook voor hom te gaan buig. As God bereid is om voor jou te buig. Is jy bereid om vir hom te buig? En ek sê nie daarmee menne nou nie die hele week op jou knie rondloop nie. Dit is net seer en stupid. Maar wanneer jy agterkom, God is besig om homself vir jou te wys. Man, get on your knees. Worship hom. Lewe vir hom. Lewe vir hom deur sy glorie en sy beauty in die wêreld te wys. En mag hy aanhou en aanhou en aanhou jou in kan mag hy aanhou jou verlos van jou sonde en mag hy aanhou om jou te versoen met die Vader. Dat jy kan wees soos hy is en kan wees waar hy is, saam met hom in sy teenwoordigheid en in sy heiligheid. Gevra daar wie is mag het jou o, mag het jou o. Partykeer het ons nodig om om net weer te hoor dat dat Jesus ons actually so lief het. Maar jy nie net lief nie. Hy is jou so lief dat hy jou nie los soos jy is nie en waar jy is nie. So ons gaan in 'n in 'n song worship ingaan en ek wil sommer vra maak net jou hart oop vir hom vanaand. Maak jouself oop vir hom. Laat hy in jou kom werk. Laat hy voor jou buig en laat hy saam met jou buig. En as daar iets is wat jy vanaand vir hom wil gee, just give it over, man. Just give it to him. En dalk wil jy vanaand net daai joy proclaim, dan proclaim it. Hartloop hier voor op die verhoog, dis fyn. <laughs> Mag gee alles vir hom. Ag, kom ons bid net saam en dan gaan ons in 'n stuk worship ingaan. So, papa, dankie net vir vir u genade. Here, dankie vir u liefde en dit wat u vir ons kom doen. Here, u is 'n amazing, amazing, amazing God. Dankie dat u saam met ons stap, dat u ons ontmoet, Here, dat u buig vir ons. En vanaand wil ons net vir u kom buig. Here, kom restore ons. Here, kom gee weer vir ons daai doel terug waarvoor u ons geskep het. Geef dat ons u mooiheid, u glorie in die wêreld sal wys. En ons dankie, ons dankie, ons dankie. So baie keer gebeur snaakse dinge. Ehm um, soos ons speel verkeerde liedjies wanneer ons 'n ander liedjie moes speel. Ehm um, <laughs> so wat die derde liedjie wat ons gespeel het, ehm um, se naam is Here Again en dit pas baie mooi by die preek maar toe het ehm um, Simon <laughs> noem my naam nie. Ehm um, verkeerde liedjie <laughs> begin speel. Ja, jy het verkeerd gespeel, bro. Ehm um, uh, dit was nogals awkward want toe ook vorentoe kom en soos vir jou sê jy's betrokke maar eh, sorry guys maar um anyway dis 'n dis 'n nuwe liedjie en um dit gaan oor God wat na ons toe kom um en ons wat nie na hom toe kan kom nie want ons kan nie na hom toe kom nie en baie keer ek raak baie geïrriteerd baie keer met worship musiek en want alles gaan altyd oor hoe sleg ons is, um hoe gebroken ons is en hoe niks werd ons is hier. Um en as ons sê ons is gemaak in God se image, hoe kan hierdie staf waar wees? Hoe kan ons heeltyd sing unbroken, unbroken, unbroken come fix me comes. Dis en ek verstaan ons gaan deur staf en ons voel so. Maar dit is nie wie jy is nie. Jy is nie gebroken nie. Jy is nie niks werd nie. As jy jouself kon sien soos wat God jou sien, dude, dis beautiful. Um so Ons gaan nou vir die tweede keer hierdie liedjie speel. As jy hom die eerste <laughs> keer nie gekry het nie. He. Um sing saam en as jy nie wil saam sing nie, moenie saam sing nie, maar ja. Simon here again. Can't go back to the beginning. I can't control